Doftar av klöver och mö och ängen står bländvit av fläckdragen snö. Gossar och flickor, det går hand i hand till dans bort i vägen vid Insjöns vackra strand. Spela klaveret och börja melodin. Se, Britta står och väntar i kjolselgridalin. Anders lägger armen om hennes runda liv och sen rusar han framåt som ett lokomotiv. Dansen går runt som en stor karusell och smässen den lackar i hög som högsommarkväll. Hjärtan nu klappa i takt mot varann. Jag passa er flickor om ni ska få en man. man tiger fast blossande het Det känns som man skulle ha svalt en trumpet Det kvinnfolk det vet inte hur de vill ha Och hjärnan på dem är en konstig apparat Bleket finns så många för mig att lägga på Och somliga är långa och somliga är små Men skulle ingen av dem mig vilja ha till man Ja, då skall jag nog bedra dem om bara jag kan Fäller han stampar med foten ett tag och går och krumvaktar i jäntornas slag. Bockar sig artigt för Mats Lars Resin som luktar av laggård och tvål och salubrin. sommarkväll På himlen står grann som en målad pastell Men Anders är svartsjuk, nybrita är käck Nu står han bak busken, jag tror han skåtar bräck Han serverar duder, låter som en vals Och tack för att ni bjuder, jag dansar inte alls Pojkar hade flina och jäntor hade le Och det är alla röda som lingongelé Drag med slutade nu med en sång Ty bergen gick sönder, man hör ej ett mock Men han går hem med sin trasiga skatt Sin pust ligger i sjön i stilla sommarnatt